sê, jahoe, jahoe, dit is vrijdagmiddag en het is drie uur, <clears throat> ek het so dag, derig secondes voor die tyd het ek begin om die eh, inleidingslikkie te speel, uh, niemand gaan klaar daar oor nie, en um, ja, ons het een vol program vandag van julle, soos ek in my inleiding sê, of aan my lismakerkie brief, ek het hierdie program ontvang van Judy Swanepoel, daar van Olympus, Olympus in Pretoria, en en uh, sy is op die lang pad, op pad na St. Francis Bay en uh, sy en haar twee uh, spruite, uh, dit is uh, Nelmarie en um, Janus en dan ook die twee hondjies wat ook saam is, die twee uh, Boston Terriers en hulle is uh, Josie en Asia en uh, hulle het nou so pas, eh, seker so 20 minuten terug, het hulle in die pad geval en hulle gaan oorslaap in Bloemfontein vanavond, so uh, ons probeer hulle om so om hulle so ver as moendlik op hulle eie muziek te kry tot daar. Dit maak die pad baie korter, ne? Ok, kom ons skop af met hulle eerste request en ons gaan luister na Ebba. Ebba. Ebba, die groep wat geen ins, uh, wel, introduction nodig het nie. Um, en die liekie wat hulle vir ons bring is The Way Old Friends Do van die groep Ebba. Ebba. Bye. Hey, uh, Abba het vir ons gesing The Way Old Friends Do en ek is seker daar is een hele klompie old friends wat vandag ingeskakel is en saamluister en uh, ja, ek geloof as een groep uh, ou vriende by mekaar kom en hulle sing daar die liekie saam saam gaan dit hoendervleis mooi wees hulle gaan het baie geniet om het te doen. Een ander vriend wat ingeskakel is, ons gaan na Bethlehem en daar gesels ons met uh, Rina Boshoff Foster. Sy en haar kleindochter Zayla, Zayla uh, eh, is ook ingeskakel en hulle sê, sê hulle luister nou weer saam. Uh, ek stuur maar elke keer vir hulle die pot gooi wanneer hulle dit nie kan maak nie, want uh, ek uh, denk hulle genie die program. Is lekker lekker luister muziek en so Ok, ons stap aan en wie het ons nou? Didio, Albano en Romino Power. Uh, ek het nie geweet, Judy ken hulle eers nie. En vraag is, hier kom sy met hulle. Uh, ek moet sê, die hele speelhuis wat sy gekies het, het ek als op my uh, um, file gehad, in my laars, was al die liekies daar geweest. Hier en daar was daar een uh, kunstenaar, wat ek nie diezelfde kunstenaar was as hulle gebruik het nie, maar die liekies is allemaal daar, so uh, ons smaak kom baie oor een, en hierdie een van Albano en Romina Power is een van daar die. Uh, eh, het, hulle het aan Sam Romo, uh, San Remo muziekfeest in 1982 deelgeneem, en is tweede, het in tweede plek geëindig. Die liekie wat hulle gesinge daar is Felicita. Uh, dit verskyn op hulle album van 1992. Nou, dit het een groot commerciële sukses behaal met een toppunt van nummer 1 op die Italiaanse solo spelkaarte en uiteindelik in maart tot juni 82, dit is nou in 1982, miljoene exemplare verkoop. Albano en Romina Power, luister mooi, jylle ken die liekie Felicita. Felicita. bambini la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. Felicità. Felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità. sento la felicità e cantare a due voci quando mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. was hy, Felicita, dit is Ermino Power, wie het, sy is een prachtige vrou, as jy gaan kyk na die video, sal jy sien, uh, baie, baie mooi vrou, uh, weet nie hoe oud sy nou is nie, maar uh, toe hulle hierdie gesing het, was sy redelijk jong gewees, betie van die dames wat ek, uh, een wat vir my baie mooi verouder het, was die een van, is het Middle of the Road, uh, ach, wat is haar naam nou weer, uh, dit sal my nou byval, uh, amper sê kis, kis, ek, dit sal my nou byval, dan sal ek julle sê van wie praat ek, uh, en uh, ja, sy het so prachtig verouder, uh, de, en uh, wat van ons Suid-Afrikaanse dames ook, uh, soos uh, Rina Hugo en uh, Karika Keesenkamp en die spul, uh, selfs uh, Sonja, prachtig, prachtig verouder, en Ok, ons stap aan met die program en op die draaitafel volgende. Kom ons luister eers, ons kyk wie het nog ingeskakel. Hanlie van Royen, jy is ook nou ingeskakel, jy is daar van Kempton Park in uh, eh, Pretoria'se wereld en uh, jy sê net toe jou, een van jou ginsteling liekies beginne speel. Dit is eh, hierdie een wat ons nou net geluister het. Uh, Felicita, die enigste een wat jylle gemis het eindelijk is uh, uh, Abba's uh, um, the way old friends do. En nou sê, uh, eh, dit is nou Hanlie, sy sê, dankie vir Judy, uh, eh, jylle moet jylle vakantie geniet, mooi rui en veilig daar aankom by jylle bestemming. Dit is van Hanlie na Judy. En dan Joy Swertley, uh, eh, ek weet nie in Zuid-Afrika sê ons seker maar Swertley, uh, <laughs> want hy, <laughs> in Afrikaans word hy gespel Swertley, uh, maar ek geloof hulle uh, in, in Amerika is het Swertley, maar uh, ja, jy is ook ingeskakel en jy luister in van een dorpie daar, die dorpie sy naam is Surprise, jy het seker nou wat, 8, 9 maanden terug wat jy hulle soen toe getrek het, of is het al langer as dit, uh, jy het eers in, hmm, dat nou ek die ander dorp vergeet, uh, Arizona, uh, wel, al, al by is in Arizona uh, gewoon, maar uh, ja, en uh, Joy mis ook nie die program nie, sy is feitlik elke weergawe, is sy ingeskakel, uh, sy was een bykie oorlik die afloperikkie, maar dit lyk my, dit is nou van die verlede, ek is so blij daarvoor, uh, ons kan nou weer staat maak, dat ons haar uh, aan boord kan hee, sy sê, sy is vijf minuut te laat, maar hier is ek, dit is Joy Swartley, daar van Amerika. Right, kom ons kyk wie is volgende en wat is volgende. Uh, El Martino, uh, hy is geboor as Jasper Sinny op 7 oktober 1927, oorlede op 13 oktober 2009, uh, eh, so 5 dagen na sy, na sy uh, verjaardag. Nee. Um, hy was Amerikaanse sanger en akteer, hy het sy grootste sukses as sanger gegeven, tussen die vroege 1950s en middel 1970s gehad en is beskryf as een van die groot Italiaanse Amerikaanse popkroeners en het ook bekend geword as acteur vooral vir sy rol as die sanger Johnny Fontaine in The Godfather. Ons luister na El Martino en wat anders Blue Spanish Eyes. Prachtige weergave daarvan, dier hom gesing. Spanish Eyes. Blue Spanish Eyes. Ok, uh, eh, hier is nou een van die dames wat ek nou nie op my speellijst gehad het nie, maar die liefst, die liekie het ek, maar die speel, uh, die persoon wat sing, het ek iemand anders gehad wat het sing, ek kan nou nie onthou precies wie nie, maar die liekie sy naam is Just Loving You, en die sangeres wat uh, Judy vir ons voorgestel het is Anita Madeleine Harris, sy is gebore 3 juni 1963, 1942, Engelse actrice en eh, vermaakkunstenaar. Her is drie jaar lang van 1961, saam met Cliff Adams, eh, singers, gesing en een aantal trefversluiste gedeer in die 1960s behal. Sy het in die Carry On rolprente Follow That Camel 1967 en Carry On Doctor verskyn. O, ek raai hele Carry On reeks, het, eh, ek was so, ek sal sê, fliek, vlieg gewees in die dag. Uh, eh, ek het ook achterna, toe ek beginne werk het, het ek, uh, was ek aflosbestuurder by uh, uh, de, de inrui en daar had ek omtrend al die rolprente gesien wat op die circuit is en ja, ek was uh, nogal een karige vervolg of volgeling van die carry-on komedies was hulle gewees, allemaal van hulle. Oké, okay, ons gaan luister na Anita uh, Madeleine Harris en die liekie Just Loving You en sy het hierdie uitgebring in 1967. Lekker luister. I could spend my life just loving it hurts just loving Sarah Reich, uh, eh, Jeig, <laughs> dit is Anita Harris waar hy gesing het, Just Loving You van 1967 en ek sien ons het nou hier nog een uh, inskakelaar en dit is van Kroonstad. Kroonstad, um, ja, uh, dit is Louisa Heinz Meyer, sy sê, sy is ook hier en die begin is prachtig. Sy weet sommer dat die rest van die program ook mooi gaan wees, mooi rijd jullie, jylle moet uh, eh, versichtig wees. En dan sien sy uit na die program. En ja, sy sê dankie. En van Port Elizabeth is Annekie, Annekie. Ja, ons het op ons groep het ons twee, ons het Annekie en ons het Annakie. Nou hierdie is Annekie Forrie, daar van Port Elizabeth. Annekie is van uh, Eh, Parijs die ander ene. Um, en sy sê, sy luister ook vandag, ja, is eindelijk langklaas wie jy saam geluister het, Annikie, welkom terug. Ek hoop jy doen het nou elke week. Nou nie weer ons uh, uh, los sonder om in te skakel nie. Um, en dan hier, waar is die ene? O, gats, ja, hier so. Hulle sê, goeiemiddag, hier uit uh, iets wat kouwe, Ierland. Ierland en dit is um, Lori Buckler en uh, ja, sy luister van Ierland af en sy sê dit is nogal koud daar so in Ierland op die oomlik uh, eh, sy geniet die muziek geweldig baie uh, as hy, so recht oor ons het Amerika, ons het Ierland en ons het Zuid-Afrika, Kronstad Bethlehem uh, jo, Kempton Park uh, is nogal weid hoe ver hierdie program vloei.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 En uh, speciaal, ja, kom ons uh, luister na hulle liekie. En dit is aangevraag, dit is een van die wat aangevraag is door Judy, ons luister na Massachusetts. Jep, mooi luist so ver. Judy, ons geniet jou muziek. Massachusetts me. I must go home. Baie mooi liekie, baie mooi gesing Bee Gees. Ek weet direct nadat hulle die liekie uitgebring het, het hulle gebieg en gesê, sorry mense, ons sing nou best Massachusetts, maar ons was nog nooit in ons lewe daar gewees nie. Ek weet die ander groep, um, wie was hulle gewees? Uh, middle of the Road. Uh, wie, wie, wie sing die uh, ach, Californië, uh, eh, die groep het ook direct na hulle om uitgebring het, uh, geken, uh, erken, dat hulle nog nooit in die plek was nie. Maar in elk geval, die program staan nie stil nie, hy gaan aan, en ons kom nou by, <clears throat> die liedjes naam is Stand By Me, een lied wat oorspronkelijk in 1961 uitgevoer is, dier die Amerikaanse sanger liedjeskrijver Ben E. King, en die uh, geskryf dier King, uh, Jerry Lieber en Mike Stoller. Volgens King is die titel afgeleid van een geïnspireer dier een eh, geestelike geskryf dier Sam Cook en J.W. Alexander genaamd Stand, Me, Stand By My, My Father uh, opgeneem dier die Soul Stirrers met sangleier Johnny Taylor. Die derde reel van die tweede vers van die vorige werk is afgeleid uit Psalm 46, eh, Ben E. King sê Stand By Me, dis die liedje wat ons nou gaan luister, en uh, sy weergawe, hy het hom geskryf, uh, wel medeskryver, en dan het hy hom gesing ook.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 see. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Was hy, dit was gewees uh, Stand By Me van Ben E. King en uh, ja, mooi gesing daar en uh, ook uh, wel, gouwe ouwe uh, was baie gewild in die dag gewees in daar die soort muziek het is uh, border so aan wat is het, is nie jazz nie, maar uh, da, dit is een ander genre as wat ons normaalweg gebruik Op die draaitafel, kyk, die seisoen is hier, ne? Is nog, wat, 5, 6 da? 6 da, dan maak jylle geskenke oop onder die kerstmisboom en en. So, uh, hier het Judy Fons een kerslikkie ingesluit in haar program en die likkie is White Christmas. Bekendgestel in 1942 met die uh, eh, rolprint Holiday Inn dit het voortgegaan om een Oscar vir die beste liekie uit die rolprent te wen. Bing Crosby se weergawe van die rolprent het meer as 50 miljoen exemplare verkoop. Jo, 50 miljoen, kan jy jy voorstel. Uh, Frank Sinatra het echter die eh, liekie gewild gemaakt, uh, so ons luister na uh, Bing Crosby se weergawe en uh, ons luister na hierdie White Christmas, hy hou ook die rekord vir die uh, eh, kersliekie waar die meeste gesing word, buiten nou stilde nacht, uh, eh, meeste dier, dier die meeste kunstenaars, stel het so, gesing word. En dit is uh, White Christmas. Lekker luister, hier kom hy. the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry. populaire kersliekie Wing Crosby I'm Dreaming of a White Christmas <clears throat> Skies toch Craig Douglas um, Ja, hy was geboor as Terence Perkins geboor 13 Augustus 1941 professioneel bekend as Craig Douglas um, Hy is een Engelse popsanger wat gewild was in die laat 1950s, vroeg 1960s. Sy enigste Britter stressversluis top is Only 16 van 1959. Ek het, uh, wel, hy het meer exemplare van in die Verenigde Koninkrijk verkoop as Sam Cooke, so oorspronkelike weergawe. Ek weet, dit is ook een van die wat ek het, wat dier Guy iemand gesing is, uh, maar ons luister hier na Craig Douglas se weergawe um, Only 16 Lekker luister Only 16 Only 16 Only 16 She was only 16 Only 16 typies uh, eh, vroege uh, eh, 60s, laat 50s likkie uh, eh, aan die klank kan mens dit duidelik achterkom en dan ook aan die lengte van die plaat hy was maar net oor 2 minuut gewees, gewoonlik is vir deesdaase plate gaan hy so 3 minuut 30 secondes uh, van daar af op uh, en, en, en daar die dag het baie van die plate onder 2 uh, minuut geëindig En uh, ja, Danny, oh, oh nee, dit was Craig Douglas, Only 16. Ek denk die ou wat ek kom het uh, van wat om sing is, uh, is Guy Mitchell. Ek denk so. En ek denk, uh, wel, ek, ek, ek weet, Guy Mitchell sy weergave hou ook sy bykie meer van as hierdie ene. Maar uh, ja, dit bly die selfde plaat en het lekker om te luister. <clears throat> ok, ehm... Um, Danny Williams, 7 januari 1942 geboren, oorlede 6 december 2005, was een in Zuid-Afrika geboren, is een Britse popsanger, wat die naam Britannia Sir Johnny Mathis verdien het. En uh, ja, Mathis was so een rustige kunstenaar geweest, sal ek sê. Uh, vir sy, uh, dit was vir sy gladde, stijlvolle manier, met die belade, uh, wat hy daar die bijnaam toe gekry het. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River. Dit is een wat ek gewoonlik sing uh, of uh, speel van Danny Williams en sy 1964 Amerikaanse top 10 tref, oh nee, ok, White on White is eindelijk vir my een beter ene. Maar in elk geval die een wat ons gaan luister, aangevra dier Judy Williams Judy Swanepoel wat tans op pad is na Bloemfontein om daar te oornag vir hulle trip na uh, ehm, hmm, Francisbaai, St. Francisbaai. Ok, Danny Williams Moon River. estar. see. kan mens duidelik hoor waar die bijnaam of die, ja, die bijnaam van uh, Johnny Mathis vandaan kom. Uh, as jy die oot maak, dan kan het net sowel Johnny Mathis wees waar hy gesing het. Nou, ok, my oorspronkelike inleidingslikkie vir hierdie program is die volgende ene wat jy aangevraad. En dit is die weergawe van Dean Martin. Hy is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crosetti, in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seens, die oudste een was Bill Crosetti. En het, uh, hulle was uh, Italiaanse immigrante in Ohio.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 These are the dreams you will savor. With sweet, sweet, his blessings from above. You can't beat the memories you gave of me. Serve it generously with love. You can't beat the memories you gave of me. I one man, one wife, one love, through life Man, sweet, sweet Memories you gave me Made of this You can't be Memories you gave me Man, memories are made of this Memories are made of this En dit was Adino Martin En uh, ja, dit is eindelijk nog steeds die kenwijsie van hierdie program. Ek het net uh, eh, eh, Rykon of sy weergawe vir een paar keer gebruik en uh, nou het hy redelijk geblei, maar uh, die oorspronkelike um, ehm, wat noem is het uh, uh, uh, uh, kenwijsie van hierdie program uh, is uh, Memories are made of this van Dean Martin. Volgende een, dier Judy aangevra, Eruption, hulle is die groep, hulle was een Britse disco, R&B en soul opname in uh, die 1970s en 80s. Hulle is vooral bekend vir hulle weergaves van Ann Peebles se I Can't Stand the Rain en Neil Sedaka se One Way Ticket. Um, ja, wat, uh, hulle was groot uh, disco treffers in 79 en 78 daar rond gewees. Ons gaan luister na Eruption se One Way Ticket, soos aangevra is dier Judy Swanepoel. Hulle sê, hulle is ingeskakel en hulle rai lekker sorgeloos af na die see toe. Hier kom hy. Hmm. dit is wat eruption is, dit is die groepse naam, eruption, uitbarsting, en uh, met one way ticket, en uh, dit is aangevra dier Judy, Judy Swanepoel. Um, ja, ek wonder of die twee hoentjies ook saamluister, die twee hoentjies is uh, uh, Asia en, wat is die ander ene nou weer? uh, <laughs> kom ons maak om maar Suid-Afrika, maar ja, die twee van hulle, uh, Josie, Josie, dit is hy. <clears throat> Ok, ons stap aan my program en ek sien, ons het hier ook een luisteraar van, net seker maak, van waar is dit? Sy sê, sy luister al van die begin af en sy sê, baie dankie vir Judy, vir die lekker luister speelhuis en dit, uh, dit is van Lindley af Susan, baie welkom by die program en ek hoop jy geniet. En uh, ja, vir jou speel ek omeen, vir uh, ons speel die volgende ene, is nou nie aangevraag dier Julie nie, hy leen net hier voor my, so ek speel hom nou maar, is Karin Zoid en François van Kouk. Toe vind ek jou. Ek leen tans my Vanavond vir die eerste keer Sien ek myself in jou Ek het die oorlog verloor Ek staan na die bloed op my handen Ek weet ek het verander Je denkt ik praat net weer. Ik geen je lief, ik Geen pretentie, geen meer. Geen pretentie, geen meer. Geen pretentie, geen meer. Geen pretentie, geen weer. te stemme beskate Vriende wat groet sien jou water Elkeen vind sy bad Ek weet ek moet ook my skat Hy my sweet Hy my baby Yes my toevlucht wil jou nooit laat huil nie Jy is my Jy is my wijsing Ons het hond Ons het huising Ek het Gaan sê ons is al afpad, my wereld, nee, nog nie, nog nie. Uh, ek het ons nou die program verleng met een half uur. En so, ons is uh, nog 15 minuut en ons is halfpad met die program. En halfpad gebeur aan ons dinge. Uh, Joy, <laughs> Joy's uh, funny spot, uh, kom dan aan die beurt. Right, kom ons luister, of nee, kom ons kyk hier wat gaan... Um, do, do, do, do. nou waar krij ek nou weer daar die vandaan uh, ah daar sê ek het om en dit is die whatsapp gedeelte van die program nou ok uh, eh, is van Rudolf hy sê die gewildheid van die program neem toe elke week uh, well done Uh, jy is amplik die grootste show op Ramkat Radio, Eh, die week, oog, ek voel so trots daarop, en uh, dit, vandag is het jury wat die grootste show van die week by mekaar gesit het. Um, ek dink hier so is dit, ek dink is 51.000 mense wat wereldwijd luister. Nee, dit is, jy weet, betekker sit die mense hier so, dan wanneer jy, is daar iemand wat hoor wat ek sê? En dan kom die cijfers deur, en dan, joh, so sê, dan is, val jy amper op jou rug, dan is jy skam om verder te praat. Um, ja, hy sê, uh, die gewildheid neem toe. Dit is uh, Rudolf Goosen, hy is die baas van die stasie. Hy het al hierdie uh, eh, faciliteite waar hy kan sien wie is ingeskakel en hoeveel mense is ingeskakel en al die type dinge. En dan, uh, ja, oké, okay, Susanne is ingeskakel, dit het ek genoemd daar van uh, Lindley af. Uh, hierso is uh, Albert, Albert van Veld Drif. Hy sê, hy het nou nie geweet, ons doen ook versoeken nie. En uh, uh, hy wil hoor of hy ook kan aanvra uh, wat is jou vereiste, die criteria, modus op rande. Uh, man, wie wat, uh, oor die algemeen, is dit jou gunstelinge wat jy vir my kan stuur. Uh, dis nie uh, hoe ek my programme opstel nie, of uh, jy weet, dit is net, uh, as daar iets inkom, sal ek het speel. Uh, as daar nie iets inkom nie, sal ek het my eie speel. So, as jy iets het om in te stuur, uh, Albert, jy is baie welkom. En, uh, ja, en, en die, die, die kriteria is jou ginslinge. Uh, amper soos aanleel is uh, hiervan ook, maar hierdie is nie as een reel nie, hierdie is uh, eindelijk een uh, hoe kan ek het stel, ek weet nie, maar ja, as iemand een program wil opstel, of selfs net twee of drie liekies wil doen, hulle is welkom om versoeken te vraag en hulle eie liekies te speel en uh, eh, betek keer stel hulle sikke lekker programme op, ek weet Judy het my vandag een rustig gegee. Sy het eergister vir my haarlijs ingestuur, wat sy vandag wil hoor, en toe het ek gister die program opgestel, dit wil sê, op een vrijdag ochend, direct na die uh, eh, ochendstilte, het ek dadelijk in die bed gaan klimt of nee, nie in die bed, nie op die bed, gaan le, en ek het aan die slaap geraak, en ek het een lekker ochendslaapie geraak, gehad, waar ek gewoonlik sit ek en ek uh, uh, sweet om die middagprogram op te stel. So, dankie Judy, jy het vir my een lekker rustige dag gegee, een lei lekker dag. Um, wie is volgende? Kom ons kyk wie is volgende. Uh, eh, to do die daar, die. Uh, is dit hy? Uh, Nee, wereld. Ja, kom ons gaan hier naartoe. Malcolm J. Roberts. Hy is 31 maart 1944 gebore, 7 februari 2003. Was, uh, hy was een Engelse acteur, traditionele popsanger en liekieskrijver met een loopbaan wat door vier dekades gestrek het. Nou vier dekades is, jylle weet, 40 jaar, ne? En uh, was vooral bekend vir sy teenwoordige van Luxemburg in die Eurovisie Song Contest van 1985 en sy poging na om die Verenigde Koninkryk in a Song for Europe in 1991 uh, uh, te verteenwoordig. Roberts het van 1967 tot 69 drie treffers snitte op die algemene uh, Britse enkelsnit lyste verdien of geniet. Ons gaan na omluister en die liekie wat hy vir ons doen is Love is All kom ons hoor Malcolm Roberts Yesterday I knew the games to play I thought I knew the way Life was meant to be And now there's you. My foolish games are through. Now at last I have found just what makes this old world turn around. to give I long to hold you tight Until the morning light Shines into your eyes Love me now We'll get along somehow won't you please take my hand and together forever we'll stay. To give. maak die man my totaal uit asem met die laaste noot. Ek sal hom nooit so lang kan hou nie, nie meer nie. Ek meen, ek kon seker in die verlede, maar uh, <laughs> mooi gedoen, Malcolm Roberts en uh, right, nou, hierdie ou is baie gewilde ou en hy singing in the rain en al die type liekies. Sy naam is Pirino Ronald. Jep, jylle is reg geraai, Perry Como. Perry Como geboore 18 mei 1912, veroorlede op 12 mei 2001, was Amerikaanse sanger, acteur en televisiepersoonlikheid gedierende een loopbaan van meer as een halwe eeuw. Het hy 44 jaar lang exclusief vir RCA Records opnames gedoen. Nadat hy in 1943 by die etiket aangesnij, uh, eh, RCA Records is een van die grootstes, so hy het omgenoem Mr. C vir Perry Como. Mr. C, soos sy bijnaam was, het miljoene plate verkoop en het een wekelikse muzikale verskynheid televisieprogram begin, wat recht oor die wereld uitgesaai is, in die amtelike RCI Records Billboard tydskrif gedenk toekening, uh, eh, is, is sy leven in hierdie paar woorde opgesom. 50 jaar in muziek en een leven wat hy goed geleef het. Nou ja, ek wens hulle uh, ek sal heel happy wees as dit my epitaf is as uh, eh, 50 jaar in die muziek en een leven wat hy goed geleef het vir al die gedeelte hy is een voorbeeld vir amal Perry Como, ons luister na hom en die liekie wat hy vir ons bring is, uh, dit kom uit ek dink die rolprint is Pinocchio Catch a Falling Star Put in your pocket and save it for a rainy day.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 Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy Save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Hmm. Catch a falling star and put Catch it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. rainy, rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch your falling star and put it in your pocket Save it for a rainy day Save it for a rainy day Save it for a rainy day Baie rustige lys wat Judy vir ons ingesteer het Perry Como, Catch a Falling Star, en ja, hy het so een sondagstem, so lekker rustig, uh, eindelijk al die muziek wat sy vandag vir ons gestuur het, is lekker, lekker luister, uh, rustige muziek. Um, ok, uh, nou voor ons by die funny spot kom, gaan ek nog een ingooi, en dit is ene, Petula Clark. Ek sê altyd, as ek haar naam noem, dan sê ek dadelijk die dame met die sterk stem, sy het een verskrikkelijke sterk stem wat dra. In 1964 was sy uh, eh, reese treffer in Frankrijk, maar in 1960 was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pi Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolgelik het hy vir Petula Clark in uh, Frankrijk het hy vir haar gaan keir en uh, uit gaan uh, sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om een bykie uh, hupstoot aan haar loobaan te gee. Sy direct daarna die Likie Downtown moes opgeneem en haar gewild het dit dadelijk weer gestuig. Ons luister na Petula Klaak en die Likie wat sy vandag vir ons bring is ook een van die en ek dink uh, Dave Mills is die ander ene of is het Andy Williams? Solitaire! Kom ons luister. MUZIEK There was a man alone. love through his indifference. yeah Solitaire gesing dier, hmm, wat is die vrouwse naam nou weer, uh, eh, Petula Klaak, en uh, ja, hy het so'n bykie geval daar so, maar, uh, jy weet, hulle sê nie, hulle sê, dis nie altyd die val, wat uh, jy moet in acht neem nie, dis die vannige herstel, hoe vannig herstel jy van een val, man, en ek is al gesout in hierdie game, hoor, toe ek sien hy val, tjoep, toe is het drie secondes, en ek is weer op dreef, eh, uh, dus, <laughs> uh, eh, wel, jylle sal nie geloof hoeveel knoppies gedruk moet word as hy so val nie. En, uh, right, ons het daar gekom. Joy, sit recht op, is jou beurt. En ons het vandag weer vir Wackhead met die epic prank. Uh, hy doen al sy dinge op uh, telefoon, dan bel hy mense en hy skeer so bykie gek. Nou vandag is die titel van sy uitsending vandag is Racket Tells a Bride, Her Wedding Dress is Destroyed and Chaos Ensues. <laughs> Oho, kan my voorstel, as jy eh, dame moet bel en sê, oops, jou uh, eh, trourok, uh, eh, ons sal een ander ene moet maak, of wat, wat, wat? Hier kom sy uh, story van die epic uh, prank. But they trek it. Okay, ladies, okay, ladies I want you to... Um, guys, you might not uh, feel the pain here. So, you, you're about to be married, okay? You've been planning your wedding dress for a year. Since you were a little girl, in fact, you wanted, you've known what it, you wanted to look like. Now, you get engaged, and now you got the date to get married. So you start planning your wedding dress. You go to the uh, the dress place. You start with the fitting. The dress place. <laughs> and then the, we go to the shoes place yeah. the and the hair place. place. That's it. So and don't forget about the makeup <laughs> the place. Makeup the place. makeup place. So, so you go to the dress place and they start with the dress. Oh. And you come, I don't know, is it like every six weeks you go and they fit and they tweak and right. touch and da da da final measurements and as that dress comes to life and gets built. Mm-hmm. the dress is made, it's done. Now they've uh, the the dress place has said, okay, dress is done. You're three weeks out. We're going to send it to the dry cleaners to go and get dry cleaned, and then you can come fetch it. Okay. And may you have a blessed mm-hmm. yeah. wedding. Sounds okay. like a plan. Okay, so so that's the story. Who are you? Oh, are you the dry cleaner? Oh, no. Oh. yeah. <laughs> He's okay. the nonsense. Feel the pain of this lady. Oh shame. That's all I'm saying. Hello? Hello, Lorenza. Yes. Zaidine here from Barinka. How are you doing? I'm good, you? Oh, I can be better. I've oh. got a little bit of bad news. What? Um, the dry cleaners has just let me know there's something wrong with your dress while there was dry cleaning your dress. <gasps> there's what? Um, Benjamin, the manager of the dry cleaning department, just phoned me now to let me know that there's something that went terribly wrong with your dress. I don't know if it shrinked or, or what happened to the dress. Can I just transfer you to him quickly? Um, and then you can speak to him properly. Of course. Yeah. Okay. I knew it. Here I come. <laughs> Benjamin, hello? Hi, speaking to Lorenza. You are the beaded uh, sweetheart. Yes, yes. W- when are you getting married? What is the problem with my dress? Mm. One of our more junior staff, he was dry cleaning your dress, the hand washing part, with the pink solution. So I have a pink wedding dress. Well, it's not 100% pink. Mm <laughs> How can you trust a junior person to do that job? The problem is, is that it is, it is, it is patchy. Well, oh. I paid a lot of money for that dress and I'll be a Riding tonight and I want my dress the way I bought it in first of all. Second of all, whoever did this crap is going to take ownership for it and going to make my dress the way it was. Otherwise, it's going to be big trouble. I'm not making threats, but my wedding's around the corner. Let me speak to the manager. I mean, unless you, you dye the entire dress another color, there, there's a slim chance that that might work, but you can't go white, you know? Um, well, then I have been looking around and there's a dress almost identical to yours. It's not a dress identical. I wanted that dress and now you ruined it. No. What am I supposed to do on such short notice now? Because your staff is incompetent. I paid a lot of money for that dress and just to find out it's ruined. The thing is, is that the dress that for this lady, she's a bit larger. It's a size 12. I am not a 12. That dress that I had was an 8. You know, we've got socks and pantyhose that are all good fillers, and I'm sure between now and then you can pick up about uh, eight kilograms, and then it will fit you like a glove. that dress was with at Bride and tonight because I'm coming there, mm-hmm. and I want to see that state the dress is in. It kind of looks a bit like pink leopard print, you know? what? Shame. Wow. Leopard print on a wedding dress. I'm going to transfer you back now to, to Zaidine. Hold on. Hello? How and what? How can you, how can somebody, like I spend, now I hear I, pink spots on Madrid mm. that look now this dude still telling me oh it look like a leopard spot it look like leopard print spots <laughs> yeah um, so what I will suggest is I'll speak to Benjamin to try to get the color back to the white color and not the leopard print pink spot that's on the dress at the moment can, hey? I, can I speak to the lady no no no I want to speak to Zaidine look I heard what Zaidine was saying you, mm. from pink you can't go back to white all right, we're going to... What will work perfectly is if we go black. Are you mad? You don't... What, are you... Don't... Don't... Don't go any further with this. If I were you, I would really... Because... Look, I... Our wedding's in three weeks. Look, look, look. There's no need to throw your toys out the special box on your top shelf. No, man. A black dress will work perfectly. You could rock it. You could rock it. My... My... Dress is white because I have my whole theme and my wedding party and everything planned to the T. Black is not going to do it for me. Okay, can I ask you a question? Are you and your fiance living together? What's that got to do with anything? Just answer the question. No. Not. No. It's not what I've heard. No. What the hell are you? Because if, am I speaking to? If you, it's Benjamin. If you live together, you shouldn't be getting married in white. what? the hell do you think you are? It's Ben. Listen here, Benjamin. Whatever the hell you are talking about now about living together and worried about the white race? You know what? First of all, this is bullshit. And how the hell do you think about my personal life telling me that um, we're living together? Whether I'm living with him or not, that's not the point. You don't criticize what I get married in. It's the right thing to do. Listen here. Mm. Mm. Oh. Uh, Said you. <laughs> she just put down the phone now, guys. <laughs> oh my word. Now she's calling me right now. Okay, don't answer the phone yet. Hello. Hi, baby. Darren, I don't know what the hell But I did not go to my dress, but we must go there now because this stupid Benjamin dude, cow, whoever the hell he is, tell me there's a problem with my dress and they put pink fucking leopard spots on it with a saline solution and then he tell me they must dye it black and I'm gonna rock this black dress and all this You just, Pavita, come teach me now at work. Come teach you now, but you're working. What? cares? I'm working, come teach me now. <laughs> So weeping, Darren, and everything. Lorenza. Yes. <laughs> it's Wackett and your husband. <laughs> I love you, baby. <laughs> You really do this to me, Darren? So, Your dress is in good condition. It's perfect for Wednesday. Don't be worried. I am so upset now, Darren. Darren? <laughs> Is her husband to be's name also Darren? Also Darren. Oh, when when, when oh, two oh, oh. Darrens unite, oh, it's chaos. what do you mean? Darren? Leopard spots. I think that's great. Imagine. nou ja, daar het julle dit. Jo, dit was amper chaos gewees hier. En uh, ek, seker as hy by haar gestaan het, het hy het klap gekry. Dit is uh, uh, eh, Wicked Simpson met sy story vir vandag. Die trourok wat so pink, pink leopard design. Sandpipers, oh, ons gaan nou na hulle luisteren en natuurlijke sukses en pipers weet julle allemaal sommer onmiddellik wat er liekie dit is, Quantanamera. Het is uh, Spaans vir uit Quantanamo, uh, eh, wat uh, vrou uit Quantanamo uh, eh, aandui. Dit is miskien die bekendste Kibaanse liekie in die landse bekende, bekendste patriotische liek. Die amtelike skryf krediete is gegee aan Josetto um, ehm, Fernandez, wat die Likie eers in 1929 op die radio gepopuliseer het, en uh, eh, alhoewel het eh, onduidelik is wanneer die eerste vrystelling van die plaat plaasgevind het, uh, dan in 1966 word die weergawe van die Amerikaanse vokale groep The Sandpipers een internationale treffer. Ehm... Um, Het is opgeneem dier baie ander solo kunstenaars en ons luister vandag na die Sandpipers se opname. Hier kom Guantanamera. Guantanamera. pero, pero crece la palma. Yo soy un hombre sincero. till I tierra. With the poor people of this earth I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. Le complacemos que el mar lekker luister, Quantanamera van die Seekers. Uh, prachtige liekie daar. Ok, kom ons stap aan, waar trek ons nou? Ja, hierdie volgende groep, uh, ok, nou, eh, Judy het enig gevra vir twee liekies van hierdie groep. Nou, om die dood toe, kry ek nie die tweede ene wat sy uh, gevra het, van die seekers nie. Ek het wel die tweede ene, maar dit is nie hulle wat omsing nie. Dit is, um, ehm, wat is dit nou? Ja, ek het dit nou verloor daai. Maar ons sal net in by hom kom. Uh, eh, my nee, wereld. Ja, nee, ons sal net in by hom kom. Maar die hierdie ene wat ons gaan luister is Georgie Girl. Dit is beslis hulle wat omsing. The Seekers is een uh, Australiese popkwartet wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmusiekgroep om groot album verkoop en sukses in, uh, in uh, die Verenigde Koninkrijk en die Verenigde Staten te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s en moet hulle bekendste bate soos mense haar mag kan noem, dis Judith Durham op vokale, ek weet, ek was lief vir hulle, uh, omdat sy daar was, so, sy is hulle grootste bate gewees, en soms het sy ook klavier en tamborijn gedoen, uh, buiten die sanggedeelte, Ethel Guy, hy was op contrabas en koor, Keith Potker op 12 string kitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op kitaar, mandoline en banjo, ons gaan luister na die Seekers, die se Georgie Go van 1967 reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. En as my so na die skaar luister, is daar geen twyfel daaraan dat hulle een baie populaire groep was nie. Dit is Petula, hoe gebeur hierdie nou nie meer nie? Iets het hier met die history uh, fout gegaan, ek sal later daarna kyk. Uh, dit was gewees Georgie Gill van die um, uh, my wereld hier gaan nou iets nie lekker nie. Uh, in elk geval, kom een stap aan. <clears throat> Die ander ene wat ek gesê het, wat, uh, wat uh, Judy vir my aangegeet, as ook van daar die groep, uh, is um, ehm, hier ene, Silence is Golden. Nou die enigste weergawe wat ek, ek het een paar weergaves, maar die naaste aan die uh, vorige groep is die Tremelows en uh, hulle was een Engelse groep wat in 1958 in Dagenham, Essex gestig is en uh, steeds vanaf 2006 is hulle actief. Dis Brian Poole en the Tremelows en die liekie wat hulle vir ons bring wat uh, Judy onder, onder die uh, seekers gesit het is Silence is Golden. Weet iemand of hulle dit rarig singt? want ek kon nergens eh, die opname kry nie. Dit is in 1967 opgeneem dier die Tremeloos. Oh, darling, deep inside as jy tieners het, of nie, kleters, kleters, ja, en het raak stil daar in die kamer, dan wonder jy oor silence, en <laughs> nie altyd golden nie. Die Platters is volgende op die draaitafel Amerikaanse vokale groep, wat in 1952 gestig is. Hulle is een van die suksesvolste vokale groepe van die vroege rock'n'roll era. Hulle kenmerk, excuse, kenmerkende klank oorbrug die pre-rock Tinpin Alley traditie en die nieuwe ontluikende genre. Die groep het oor die jare door verskye besettings gegaan uh, wat die, dit handelsmerk etiket Many Voices One Name uh, eh, gegeet en hulle, wat hulle eindelijk verdien het uh, met suksesvolle incarnatie wat bestaan uit hoofdtenoor Tony Williams, David Lynch, Paul Roby, stichter en naam uh, lid Herb Reed en Zola Taylor. Die groep het tussen 1955 en 67 40 enkelspelers of solos dan op die Billboard Hot 100 gehad en uh, insluitend vier nummer 1 treffers die platters gaan voort om Reed sy blijwende nalatenskap te vervul en presteer vandag nog recht oor die wereld ons luister na hulle en die liekie wat hulle vir ons bring is Only You van die Platters 1955, so ver terug, ne? Only Shanana met die specifieke liekie, wat ook door Shanana natuurlijk gesing is en een groot treffer vir hulle was, met, wat is een groot bek naam gewees, uh, eh, oog, ek kan nou nie onthou nie, maar ja, jylle, jylle weet van wie praat ek. Ok, ons stap aan en ons kom nou by, uh, ou, oh, hy het ook uh, Suid-Afrikaanse konnotaties, hierdie Roger Whittaker, Uh, sy ouders was Edward en Vi Whittaker van Staffordshire in Engeland en het een kredenierswaar winkel daar bedrijf tot Edward sy motorfietsongeluk beseer is en uh, hulle na een plaas uh, in Tika, dit is in Kenya, verhuis het en vir een warmer weer daar so. Sy opa het by verskye klaps gesing en sy pa het viool gespeel. Roger self het daar geleer om gitaar te speel en twee jaar in Kenia sy weermacht dienstplug gedoen voor hy 1956 ontslaan is. Uh, hy het medisch gaan studeer in Kaapstad, Suid-Afrika en na 18 maand het hy daar opgeskop en gaan school gee saam met sy ma om in haar voetspore te volg daar in Britannia. En terwijl hy daar was, het hy biochemie, dierekunde en marine biology. Dit nou, is een moeilike vakke daar hoor, vir al die marine biology, by die eh, Bangor Universiteit gaan studeer en een BA graad daarin verwerf. Gedierende die tyd het hy by verskye klaps opgetree en is dier een sangjachter. Hey, hier is die hond. Ek eh, probeer... Uh, uh, en uh, ja, uh, toe hy aangeteken by Fontana Records waar sy sangloobaan beginne floreer het. Die uh, Likie wat uh, The Last Farewell het om baie bekend gehad, ook New, Wo New, New World in the Morning. Een wat ons gaan luister vandag is Roger Hoetiger se If en uh, ja, hy is ook bekend vir sy vluitvermoe. Hy het een uh, prachtige fluit talent en sang talent. Hier kom hy. I don't believe in if anymore. And if you fix your bayonet so And if you kill that man, my friend The one we call the foe And if you do it often, lad, and if you do it right, you'll be a hero overnight. You'll save your country from a plight. Remember, God is always right. If you survive to see the sight, a friend now greeting foe. No, you won't believe in it anymore. It's an illusion. It's an illusion illusion. No, you won't believe in it anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. Find you than then what I know now, I thought I did, you know, somehow if I could have the time again, I'd take the sunshine, leave the rain. If only time would trickle slow like rain that melts the fallen snow. If only, Lord, if only, if only, Lord, if only. Oh, I don't believe in it anymore an illusion, it's an illusion. No, I don't believe in it anymore. If it's for children, if it's for children. It's an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children. Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. Uh, moendlikhede, ne? If this happens, of if that happens. Moe nie daar ingeloo nie. Uh, as het gebeur, dan weet jy dat dit gebeur. Tom Jones is volgende op die draaitafel en hy is toe moos later Sir. Sir Thomas John Woodward. Geboor 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones. Hy is een Wallise sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades wat uh, eh, hordestreffers insluit natuurlijk. En uh, Jones is een krachtige stem, is beskryf as een full-throated robust barison. Hulle het, die ou wat nou net gesing het, hulle het dit ook al gesê van hom. Uh, full-throated robust bariton. Hy sing vandag die immer groen Tom Jones uh, likkie en dit is natuurlijk Green Green Grass of Home. Een wat hy baie bekend was en een wat hy, wel, was een van sy groot groot treffers gewees. looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God a shadow portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me green, green grass of home. Green, green grass of home van Tom Jones. Um, weer die ou wat my inleidingslikkie speel, Ray Conniff. En ons gaan luister na hom. Uh, hy was 6 november 1916, is hy geboren en hy is oorlede op 12 oktober 2002, uh, eh, was Amerikaanse orkestleier en die verwerker wat vooral bekend was vir sy rij Conniff Singers uh, gedurende die 1960s. Conniff is geboren op 6 november 1916 in Ettleboro, en dit is in Massachusetts, uh, Verenigde Staten, en het by sy pa geleer om die tromboon te speel uit muziekversorging uit uh, eh, uh, eh, kursusboeken uh, eh, bestudeer. Ons gaan luister na Ray Conniff en die liekie wat hy vir ons gaan doen is uh, uit die rolprint Dr. Chivago. Dit is natuurlijk Lara's theme, soos net hy kan. Ray Conniff. Die vrolijke klanke daarvan, Ray Conniff, Lara's theme van Dr. Chivago, ja, hy uh, het een sekere stijl gehad, wat mens om dadelijk sal uitken, wanneer, wel, wanneer sy sangers of sy koor dan sing, of wanneer hy net muziek maak. Hy was magnifiek. MUZIEK sal ek sê, in Afrikaans, ne? <laughs> Eh, die Goombay Dance Band, um, hulle is een Duitse groep wat in 1979 geskip is door Oliver Bent en is vernoem na Klein Baai op die Caribische eiland St.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 Goombay Dance Band, ons luister na hulle en die liekie wat hulle vond doen is hulle groote Son of Jamaica. Lekker luister, jy hoor somme die tropiese eilandklanke in hulle liekies. MUZIEK Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. You. I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. Wilson is volgende op die draaitop. Daai was natuurlijk uh, eh, Goombay Dansberg, maar ons gaan nou luister. Nee, ons gaan nie. Uh, kom, ons gaan eers na die Fortunes. Uh, soos aangevra, dier um, ehm, Judy Swanepoel. Hulle trek seker nou al voorbij Vogwil, seker al Karten wil ook voorbij. Uh, Anne kant Potsch, ek weet nie, maar nou hulle is op pad Bloemfontein toe om vanaan daar te oornacht en uh, ek het nou nie tred gehou met hoe vannig hulle rij nie, um, maar is gelukkig, sy sê, sy die hele achterste sitplek vir haarself, uh, vir haarself en nie seker die twee honde ook, en uh, die twee kinders sit voor, of ek het net gevra, kan mens hulle nog kinders noem, uh, hulle seker al allemaal hier so na by hulle vijftigs, Die Fortunes is een Engelse harmonie ritmegroep. Die Fortunes het in Birmingham ontstaan in 1965 prominentie en internationale erkenning gekry, toe hulle You've Got Your Troubles, I've Got Mine in die VSA en Verenigde Koninkrijkse top 10's verskyn het. Daarna het hulle opvolging van treffers gehad waaronder Here It Comes Again, uh, Here Comes That Rainy Day Feeling uh, en uh, hele klomp in die 1970s uh, eh, was meer wereldwee sukses vir hulle.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 Het lyk soos een restaurant en hy het een foto daar vir my gestuur van hy en sy twee seens en hulle vrouwens en hulle kinders en hulle die hele family van Engeland is hier. En uh, ja, so ek sien hy smile van oor tot oor, en sy oor nie daar was nie, het sy smile recht rondom gegaan. Uh, lekker, lekker, laat die kinders kon keir, al die pad van Engeland af, en uh, ek glo hy gaan hulle geniet, en hulle gaan memories maak, hy sê hulle gaan een van die daar weer terug, hulle kom hier, um, hulle gaan nou, morgen, rij hulle na Hazyview toe, en sondag keir hulle in die uh, eh, Kreerpark, net vir die dag, kom die 23ste terug, dan vlieg hulle uh, eh, nie hulle na Kaapstad toe, na hulle skoonouwers toe, en kom dan weer hierna toe, en vlieg dan weer ouwer Tambo uh, huis toe. So, hy het die kinders hier vir die tydperk. Uh, wel, hy sê, ja nie ingesluid. So, uh, ek hoop julle geniet julle tykie en uh, julle feeste daar in Pretoria, uh, eh, jylle is in uh, eh, Moreleta Park, ne? Ja, dit is recht. So, <clears throat> genie die kinders. Ok, op die draaitafel, wie gaan ons nou na luister? Roy Kelton Obison, ek nou net genoem, ons gaan na hom luister. Uh, hy is 23ste pro uh, eh, 36 is hy gebore. Ek net gauw ietsie kyk, ja, uh, in 1936 is hy gebore, en hy is oorlede op 6 december 1988. So hy was nie baie oud gewees nie, my wereld. Hy was Amerikaanse sanger, liekieskrijver en kitaarspeler, bekend vir sy kenmerkende en krachtige stem, komplekse uh, eh, uh, eh, liekiestrukture en donker emotionele belades. Obesense suksesvolle periodes was in die vroege 1960s en die laat 1980s. Baie van Obesense liekies het kwestbaar, uh, eh, sorry, kwestbaarheid gedra in uh, tyd toe die meeste mannelike kunstenaars kracht uitgestraal het. Hy het met een minimale beweging van die swart kleren het hy opgetree uh, wat uh, by sy geverfde swart haare en donker um, sonbril gepas het. Ja, ek weet uh, die ander ene man in black was natuurlijk uh, ach, ek sien sy gezicht hy was in die tronk gewees, wat ons historisch het gegaan, hy was in die tronk gewees uh, my wereld, jy sê wie, uh, dit sal my nou bijval, Eh, Johnny Cash is die ouse naam wat ek, wat ek soek. Ons gaan luister na uh, Roy Orbison en sy bijgewilde Blue Bayou gevra dier Judy Swanepoel. I feel so bad I've got a worried mind I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday Jennifer vir hom gewees, Roy Orbison, Blue by You, en, uh, <coughs> excuse toch, um, ja, ek raak altyd die mekaar met, die, eh, met Roy Orbison, en die ander ene is Elton John. Weet nie wat het is tussen hulle twee, wat uh, my die een hoor, dan denk ek aan die ander, en as ek die ander hoor, denk ek aan die een. So, dit is Blue by You. Right, hierdie groep, se, stichter en die eh, de, de, de facto leier John Phillips, wat in 1935 geboren is, was een bykie ouwer as die meeste van die gemiddelde kunstenaars wat in die middel 1960s eh, as rocksterre opgetreed. Hy was meer van Elvis Presley's generatie. Die eh, product van die chaotische thuislewe met moeilike kinderjare en adolescentie, wat geleid het tot een leven as een vlak misdadiger totdat hy die muziekwereld betreed, het en uh, met Cass Elliot gebore as uh, eh, Ellen Naomi Cohen in 19, september 1941 getrouwd. Uh, sy, wel, dus net tot 1974, met hulle toe getrouwd geblei het. Uh, ook bekend as Mama Cass, wat hy mee getrouw het. Uh, hulle het saamgespan en die groep wat hulle gevorm het was die mamas en die papas. Uh, op die been het hulle dit gebring. Hulle muziek was gebouw rondom stralende harmonie en een solide elektrische stichtings. Ok, ons luister na die mamas en die papas uh, en hulle doen vandag vir ons Dream a Little Dream of Me. Dit was ook een wat op die Erevisie competitie vir een of ander land gewen het. Ek kan nie onthou wie om aangebied het daar nie en uh, vir wat land hy uh, gewen het, maar hy het uh, daar ook gefeature. Hier kom hulle, mamas en papas, Dream a Little Dream of Me. here is Mama Cass. Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream Mamas en papas met a dream, a little dream. Die mama Cassie was eindelijk a, a groot vrou gewees, jy weet. Uh, eh, jy weet wat ek meen, mis ek sê groot. Die platters, ons het net nou na hulle geluister, hulle het net nou vir ons gesing Only You van 1955. Hier is hulle weer en die liekie wat ons gaan luister, soos aangevraag dier Judy, Smoke Gets In Your Eyes. MUZIEK They ask me how I knew my true love was true. Ah, inside cannot be denied. Platters, tweede liekie van hulle wat ons verluister vandag, Smoke Gets In Your Eyes. Ok, ons is nader aan einde se kant toe, ek het nog so twee of drie wat ek probeer indruk voordat ons goodbye sê en uh, voordat ons gaan naweek hou, die naweek, uh, hierdie is die inleiding vir die naweek. Ok, die eerste ene wat ons nou gaan luister, Tony Orlando en Dawn, die liekie wat hulle vir ons bring is Candida. Candida. Hey ho Candida. Lekker luister. Mooi liekie. The stars won't come out If they know that you're about Cause they couldn't match the glow Of your eyes And oh, who am I just an ordinary guy trying hard to win me first prize. Oh, Candida. in my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. My Candida. Yep, stars won't come out if they knew that you're about. Dis a prachtige eh, compliment uh, vir enige dame. Johnny Ray, Walking in the Rain. Just walking in the rain Getting soaking wet in the Rain, Johnny Ray, wat daar gesing het, en dan het ons hier, uh, Judy, hier is een compliment vir jou, al die pad van Velddrift, en dit is um, Albert Bekes, hy sê daar, music per excellence, right, so, put that in your head, what, put, it, put the feather in your head, of what, hoe stel hulle dit, uh, ja, ehm, um, Oké, okay, ek gaan nog oh, dit is omtrent tyd om baie te sê, uh, ek wil net sê dat hierna op um, Radio Eendrag het ons uh, om 7 uur is Christo Doep, DJ Christo, is hy aan die beurt met sy boeremusiekprogram en dit is uh, ook gooi milies, uh, lekker lekker voete jik uh, uh, uitsending van hom af, Uh, so wees seker om te luister daar as jylle bykie wil skoffel en dan op uh, Ramkat Radio kom Rudolf aan die beurt met sy gewone vrijdag opspoed program en soos ek sê, lekker saamgesels program, lekker luister program, lekker muziek en uh, ja, het, het klomp interessante luisteraars wat hy het um, en hy gesels met hulle allemaal en uh, hy gee hulle versoeken deur en uh, so, wees seker om daarvoor ook ingeskakeld te bly. Ok, ons luister vervolgens nou na Pat Boone. Uh, hy is ook nog een van die ander ouwens wat ook lekker vluit saam met die sang. Hy doen vir ons Love Letters in the Sand. Kom ons luister gauw na hom en dan gaan ons uitspeel. Kom ons luister eerst na Pat Boone. On a day like today, we pass the time away. lekker man, lekker, soos uh, Elkie altyd sê. <laughs> ok, dit was Love Ladies in the Sand. <clears throat> nou, gaan ek uitspeel met, eh, terwijl ek vir julle sê, julle moet verder een wonderlijke nawek hee. Uh, Judy, julle moet verder mooi rij, ek weet nie hoe ver is julle nou al nie, of julle al amper daar is in Bloemfontein, of uh, het julle nog ver om te gaan net versichtig soos jylle rai, uh, eh, soos ek volgend vir jou gesê het, sit jylle safety belts aan en pas op vir die speedkops. Um, ok, so, ek gaan jylle nou groet en ek gaan uitspeel met die plaat van James Blunt en die liekie wat hy vir ons bring, Bonfire Heart. Lekker luister en uh, dankie vir die uh, eh, luis, uh, eh, lekker luister liekies, uh, eh, Judy, geniet jylle vakantiekie. Bye for now. Your mouth is a revolver Find bullets in the sky mm-hmm. Your love is like a soldier Loyal till you die And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to play, they don't wanna get burned. Well, today is our time. lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just some one that starts, starts the spark in our Cause we don't need that much Just someone that starts Starts the spark in our bonfire hearts